Przystał do szopy, uścisnę stopy Jezusa maleńkiego, który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco urodzony z przeczystej panienki, gdzie berło, gdzie Twoje korony, gdzie berło, gdzie Twoje korony, Jezu malusieńki, gdzie berło, gdzie Twoje korony, gdzie berło, człowiek dzisiaj leży ludzkiej pomocy czeka. Bóg słowo wcielone dzisiaj uniżone dla zbawienia człowieka. O Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie. Racz zbawić ludzki ród zgubiony, racz zbawić ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Racz zbawić ludzki ród zgubiony, racz zbawić ludzki ród zgubiony, daj duszy